محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فيا إخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى كذلك kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuhusiana usiamu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala darasa la mwisho katika somo letu hili la usulul fiqh lilikuwa limeishia katika nukta ya الاحكام التكليفيه الخمسه حكم ذا تكليف تانو نا leo باذن الله سبحانه وتعالى tunaingia katika kiwango cha pili katika vigawani viwili vya al-ahkam لاننا قسمنا الاحكام الى قسمين kwa sababu tumegawanya hukum katika mafungu mawili al ahkamu at-taklifiyya wa kad intahaina anha qism ath-thani والقسم الثاني نبداها اليوم الا وهي الاحكام الوضعيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نقود أو إلغاء ومنها الصحة والفساد طيب قال الأحكام الوضعية حكم ذا الوضعية وتسمى خطاب الوضع والاختيار وتسمى خطاب الوضع والاختيار لا hizi حكم ambazo ni al-ahkamu al-wad'iyya zinaitwa khitab al kadhalika والاختيار طيب وتسمى خطاب الوضع والاقبال ليس والاختيار والاقبال تسمى خطاب الوضع والاقبال zinaitwa خطاب za wadhi كتوى al طيب الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء عرف الشيخ الأحكام الوضعية أما لدى تعريف الشيخ الأحكام الوضعية فقال ما وضعه الشارع لو عبر بما جعله لكان احسن لو عبر بما جعله لكان احسن لان ما وضعه فيه دور لان ما وضعه فيه دور hapo aliposema ma wadaahu ash-shari'u lao angeabir kwa kusema ma ja'alahu ash-shari'u lakana ahsan kama angesema ma ja'alahu ash-shari'u ingekuwa ni vizuri zaidi لان ما وضعه kwa sababu kwa kusema ma wadhahu fihi daurun ndani yake kuna dauru kuna kuzunguka kwa sababu tunazungumzia al-ahkam al-wadhiyya alafu katika taarifu anakuja kusema ma wadhaahu inasababisha daud yani kuzunguka lakini ingesema ma ja'alahu lakana ahsan kwa anasema ma wadhaahu okay? Eh, ma ja'alahu ashari ni ile ambayo ameijalia ashari'u Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amarati katika amarat ay eh, alamat katika alama min amaratin ay eh, alamatin katika alama lilahkami at-taklifiyya kwa ajili ya hukumu za taklif hizi hukumu za alama za hukumu za at-taklif hizi alama anazoziweka ash-shari'u nini makusudio lithubuti kwa ajili ya kuthibitisha hukum ya at-taklif kwamba hali kisha kuwa hivi hii hukumu ya taklifu imekuwa ni yenye kudhibiti au intifai au intifaa intifaa kuzuia au intifaa au kuzuia au nufudhi hapo aliposema au nufudhi ay siha au kuwa sahihi au nufudhi ay siha au kuwa sahihi kuwa sahihi nini hukum ya taklif au ilghai au kufanya mulgha kufanya mulgha yani kuto kuzingatiwa hukumu ya taklif فيشمل هذا التعريف أربعة أشياء فيشمل هذا التعريف أربعة أشياء يشمل هذا التعريف أربعة أشياء هي تعريف نقصني vitu vinne ويشمل هذا التعريف أربعة أشياء هي تعريف نقصني vitu vinne الشيء الأول الشرط كيف cha kwanza kabisa sharti kitu cha kabisa الشرط في قوله لثبوته في قوله لثبوته katika kauli yake lithubuti hapo alivyosema lithubuti panaingia ndani yake ashartu kwa sharti imewekwa na ashare kwa ajili ya kudhibiti hukumu taklifi ikiwa na maana bila ya sharti hapowezi kupatikana hukum at-taklif isipokuwa kwa sura nyingine kadhalika al-man'u fi qawlihi aw intifai kadhalika al-man' fi qawlihi au intifai kadhalika hii taarifa imekusanya Almani katika kauli yake alivyosema au intifai Almani Almani tutaleta taarifa yake kile kitu ambacho ashari'u amekiweka kuonyesha hicho kitu kinapokuwepo hukumu taklif inakuwa si yenye kudhibiti والصحيح والصحيح في قوله أو نفوذه والصحيح في قوله أو نفوذه كذلك هي تعريف imekusanya as-sahih katika kauli yake aliposema au nufudhi nufudh ni kitu kuwa sahihi na kuzingatiwa kisheria والفساد في قوله او الغاء والفساد في قوله او الغاء والفساد في قوله او الغاء كذلك هي تعريفه ايمه imekusanya alfasad pale alivyosema au ilgha kwa sababu kitu kinavyokuwa kimehukumiwa kuwa ni fasid maana hicho kitu ni mulgha hakizingatiwi kisheria ولم يذكر القسم الخامس وهو السبب ولم يذكر القسم الخامس وهو السبب وهي تعرف شيخ Sheikh rahmahullah hajataja kigawanyo cha tano ambacho nacho ni asbab walam yadhkur alqism khamis wa huwa sabab akutaja kigawanyo cha tano ambacho ni sabab ila hadha ila hadha nastafidu anna الأحكام الوضعية خمسة إلى هذا نستفيد أن الأحكام الوضعية خمسة mpaka hapa au mpaka hili aliyolizungumza tunapata faida kwamba al-ahkam al-wad'iyya khamsa ala ar-rajih kwamba al-ahkam al-wad'iyya ni tano kwa kauli iliyo rajih na huna nasafiru anna al-ahkam al-wad'iyya khamsa ala ar-rajih mpaka hili tunapata faida kwamba hukum za wad'i ni tano kwa kauli iliyo rajih so baadhi ahli ilmi wamesema kuwa ni nane kwa kujumlisha na alqada wal ada wakajumlisha hizi wakaingiza kwenye al-ahkam al wakasema ni nani baadhi yao wakasema kuwa ni kumi wakaongeza katika hizo nane ar-rukhsa wala azima wakaongeza rukhsa ala azima lakini hivyo vyote vinarudi katika hizo hukumu tano tayeb wakati tulivyokuwa tunaelezea taarifu ya shekhe tumesema kwamba hii taarifu imekusanya vitu vingapi vinne ashartu walmani'u والصحيح والفساد فما هو الشرط الشرط لغه هو الزام الشيء والتزامه هو الزام الشيء والتزامه هو الزام الشيء والتزامه tunaposema ashab katika lugha ni ilzamu shay ukilazimu kitu wa iltizamu huna mtu kulazimiana nacho hicho kitu wasilahan na tunaposema ashab katika islah ma yalzamu min adamihi al-adam ma yalzamu min adamihi al-adam ma yalzamu min يلزم من adam wala yalzamu min من وجوده wujud wala yalzamu min وجوده الوجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته ولا عدم لذاته ويكون خارجا عن ماهيه الشيء ويكون خارجا عن ماهيه الشيء sharti katika islam ni ma yalzam min adamihi al-adam ni kile kitu kinacholazimisha kukosekana kwake kukosekana kitu kingine wala yalzam min wujudihi alwujud lakini hakilazimishi kuwepo kwake kuwepo kitu kingine wala adam lidhatihi wala kulazimisha kukosekana chenyewe wayakunu an mahiyati shay na sharti inakuwa nje ya kitu sharti inakuwa nje ya kitu mfano tahara kwa mnasaba wa swala tahara inalazimisha kukosekana kwake kukosekana swala yani mtu asipokuwa tahara hawezi kuswali maal kudra ikiwa na uwezo kupata tahara isipokuwa fakir at-tahurain kwa hiyo hii tahara kukosekana kunasababisha swala ikosekane wala yalzam min wujudi alwujud lakini hii tahara hailazimishi kuwepo kwake kuwepo swala mtu anaweza kuwa tahara na asiswali wala adam lidhati na wala hailazimishi kukosekana kwa dhati ya hiyo sharti yani kule kuwepo kwake hakulazimishi kuwepo kitu kingine wala kukosekana kwa kuangalia sharti lenyewe kama sharti wayakunu kharija an mahiyati shay na sharti inakuwa nje ya kitu kama ilivyokuwa tohara iko nje ya swala tunazungumzia swala hatuingizi ndani yake tohara lakini kabla ya swala tunazungumzia tohara kwa sababu mtu hawezi kuswali na swala yake ikawa sahihi isipokuwa mpaka awe tohara kadhalika kadhalika dhakarna almani vile vile tumetaja almani almani lughatan alhajiz baina الشيئين المانع لغه الحاجز بين الشيئين kitu kikitajwa na kuitwa kuwa ni maana katika lugha ni kitu kinachozuia baina ya vitu viwili المانع لغه الحاجز بين الشيئين kile chenye kuzuia baina ya vitu viwili mfano nyumba na nyumba pakiwekwa ukuta ule ukuta unakuwa ni mani sababu unakuwa unazuia baina ya nyumba na nyumba kwa lugha nyingine inaweza kaita kaitwa sutra kwa sababu sutra imegawanyika katika mafungu mangapi matatu sio kuna sutra to fi sala kuna sutra to fi aljism sutra al na kuna sutra to baina albuyut kuna sutura ambayo inakuwa kwenye swala tunapokuwa na swala kaweka sutura hii ni sutura kadhalika kuna sutura ambayo katika vitabu vya tunasema sutura ala aura kusiri uchi nguo ukatoa kuwa ni sutura alafu kuna sutura ambayo inakuwa baina ya majumba kujua tofauti ya hivi vitu inakuwa katika al-furuq al-fiqhiyya fani katika fani za kisheria وشرعا او اصطلاحا واصطلاحا na tunaposema almani'u kiistilah huwa ma yalzam min wujudihi al'adam huwa ma yalzam min wujudi al'adam ni kile kinacholazimisha kuwepo kwake kukosekana kitu kingine ma yalzam min wujudi al-adam ni kile ambacho kinalazimisha kuwepo kwake kukosekana kitu kingine wala yalzam min adamihi wujud lakini hailazimishi kukosekana kwake kuwepo kitu kingine wala yalzam min adami wujud lakini hailazimishi kukosekana kwake kuwepo kitu kingine wala adam lidhati wala kukosekana kwa kuangalia mani'u yenyewe mayalzam min wujudi aladam kile ambacho kinalazimisha kuwepo kwake kukosekana kitu kingine wala yalzam min adamihi wujud wala ilazimishi kukosekana kwake kuwepo kitu kingine wala adam lidhati wala kuwepo kwa kuangalia mano kama mali mfano tunavyosema uh, alkatru mali wal irth kuua ni kizuizi cha kurithi kwa hiyo kuua kunapokuwepo kunakuwa kunazuia mirathi lakini hailazimishi kuto kuwepo kuua kupatikana mirathi kwa sababu inawezekana kuwepo kitu kingine huko kikazuia mirathi kama inawezekana baina ya aliyekufa na anayerithi kuna tofauti ya dini Kwa hiyo hapa miradi inakuwa haipo lakini si kwa sababu ya kukosekana ni alkatu lakini kwa sababu ya ikhtilaf ad-din wala adam kadhalika lazimish kukosekana lidhatihi kwa kuangalia dhati yenyewe ya almala naam قال رحمه الله تعالى الصحيح لغة السليم ومنها ومنها ومنها الصحة والفساد فالصحيح لغة السليم من المرض والصراحه ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا فالصحيح من العبادات ما برأت به الذمة وسقط به الطلب والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت في وقت النهي ومثال وجود المانع في النقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح طيب ثم قال الشيخ رحمه الله ومنها أي ومن الأحكام الوضعية ومنها أي ومن الأحكام الوضعية na katika hukumu za wadhi katika hukumu za wadhi kwa hiyo mimi hapa ni tabi'idhia tabi'idhia ومنها يعني ومن الاحكام الوضعيه ما ketika hukum za wadhi as-sihhatu wal fasad ni as-sihha na fasad فبدا بالصحيح فقال فالصحيح لغه السليم من المرض tunaposema neno as-sahihi katika lugha ni as-salim min al-marad ni kile chenye kusalimika kutokana na maradhi kwa tukisema la budda an yakuna al-hayawanu salima lazima awe mnyama ni salim ikiwa na maana آه، لابد أن يكون الحيوان صحيحا لازم منيما او صحيح يكون معنى لابد أن يكون سليما من المرض لازم او سليم kutokana na maradhi ثم قال والسلاح انتبه هنا يعني فالصحيح سلاحا na الصحيح sahih kistla ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا ما ترتبت أي ما تحققت ما ترتبت أي ما تحققت ni kile ambacho kimehakikika atharu fi'lihi alayhi athari ya kitendo chake juu yake yani ni kile kitu ambacho kuna athari ambazo zinatarajiwa zipatikane kwa mtu kufanya hicho kitendo sasa baada ya mtu kufanya hicho kitendo sasa zile athari zikishapatikana baada ya mtu kufanya hicho kitendo hicho kitendo chake ndio kitaitwa sahihi sawa mfano kufunga ndoa athari inayopatikana ni wale wanandoa kila mmoja kutamata na mwenzake lakini vile vile ndani yake kudhibiti mahali na mfano wa vitu kama hivyo kwa hiyo ndoa itakapokuwa imefungwa hizi athari zitapatikana hiyo ndoa ndio tunaita nini sahihi biashara inapokuwa inafanyika athari zinazopatikana kwenye biashara ni yule mwenye bidhaa kumiliki thamani na yule mwenye thamani kumiliki bidhaa kwa hiyo watu wakisha fanyiana biashara kila mmoja akimiliki kile ambacho kimewekwa kwa ajili ya hiyo biashara hiyo biashara itaitwa sahihi lakini hizo athari zenyewe lazima ziwe athari za kisheria kwa hiyo kwa mnasaba huu hapo tunasemaje ma tarattabati atharu fi'lihi shar'iyya alayhi ma tarattabat atharu fi'lihi shar'iyya alayhi ni kile ambacho kimehakikika athari zake yani athari za kitendo chake hizo athari za kisheria juu ya hicho kitendo anasema ibadatan kana am aqdan ibada sawa sawa imekuwa au akid ibada kama ilivyokuwa sala والزكاه والصوم والحج na aqd kalbay wa an-nikah wa ghayruhuma kwa hiyo zile athari za kisheria zitakapokuwa zimehakikika kutokana na hicho kitendo khalas hicho kitendo wakati huo kitakuwa kinahesabika kuwa ni sahihi sawa sawa hicho kitendo ni ibada au ni akdi yani kiwa katika muamalat اكتب ما يلي ولا بد أن تترتب جميع الآثار ولا بد أن تترتب جميع الآثار ni lazima zihakikike athari zote labda an tatarattab jamii al-athar ni lazima zihakikike athari zote ya lazima athari zote ziwepo ambazo zimewekwa kwa ajili ya kitendo ili hicho kitendo kiitwe sahihi وإذا ترتب بعض الآثار فليس صحيحا وإذا ترتب بعض الآثار فليس صحيحا zikiwa zimehakikika na kupatikana baadhi ya athari hicho kitendo hakiitwi sahihi ila tarattaba ba'd al-athar falaysa sahihan ikiwa kumepatikana baadhi ya athari hicho kitendo hakiwezi kuwa sahihi sawa sawa ni ibada am aqd طيب swala ya faradhi ili iwe sahihi lazima athari za swala zipatikane na athari za swala ya farad jambo la kwanza ni dhima ya mtu kutokuwa mashughula kwa sababu kabla ya swala mtu kabla hajaswali dhima yake yeye inakuwa ni mashughula kwa ile swala kwa athari ya kwanza kabisa inabidi dhima yake isiwe mashughula asiwe ni mwenye tena kufikiria swala ambayo ameshaiswali athari ya pili sukutu talab asitakiwe tena kuifanya hiyo ibada asitakiwe tena kuiswali hiyo swala tukishamtaka kuiswali tena hiyo swala maana yake tuambia swala yako sio nini sio sahihi athari nyingine thubutu thawab kuthibiti thawabu athari nyingine sukutu ismi mtu kuto kupata madhara hali kisha kuwa hivyo swala ya mtu aliyoiswali ndio itahesabika kuwa nini sahiha kwa tunaposema sahati swalato tunakusudia hizo athari kufanyaje kupatikana sasa basi ikiwa kumepatikana baadhi ya athari zingine ikawa hazijapatikana hiyo swala haiwezi kuhukumiwa kuwa ni sahihi mithalu dhalika mfano wa hilo man salla salata man salla sala mwenye kuswali swala wa huwa dhannun annahu mutatahhirun wa huwa dhanun annahu mutatahhiru hali ya kuwa mwenye anadhani kwamba yeye yuko tohara swali swala na yeye anadhania kwamba yuko tohara wa huwa ghairu mutatahhiri wa huwa ghairu mutatahhiri wa huwa ghayru mutatahhirin hali ya kuwa yeye hayupo tahara yeye mwenyewe wakati na swali anajua kabisa na kudhania kwamba yuko tahara lakini kumbe hayuko tahara hadhihi salatu laysat sahiha hadhihi sala laysat sahiha hii swala sio sahihi hii swala sio sahihi ikiwa na maana muda wowote atakapojua kwamba swala aliiswali haliakuwa hayuko tohara itamlazimu hiyo swala kuiswali tena lakini lakini yuthabu alayhi wala yasam lakini yuthabu alayhi wala yasam lakini anaandikiwa thawabu wala hapati madhambi anaandikiwa thawabu hapati madhambi kwa nini kwa sababu dhana yake ilikuwa inamfanya yeye mwenyewe ajione kwamba yuko tohara na swala za namna hizi ziko nyingi kuna watu wanatawadha udhu sio kwa sahihi kwenda wakati mtu anatawadha amesahau kiungo au akashindwa kuutawadha ule udhu vizuri na mwenyewe anajua kabisa kwamba nilivyotawadha nimetawadha vizuri tena ah akaendelea kuswali hali ya kuwa anajua bana udhu aliochukua ni sahihi kumbe inawezekana katika viungo vya kote kuna sehemu maji haijafika sawa kisha kwa hivyo huu udhu sio sahihi wabitali swala yake atakaye swali sio nini sio sahihi lakini je atapata madhambi hatapata madhambi atapata thawabu naam atapata thawabu pamoja na kwamba ile swala yake kiuhalisia na نام wa kisheria sio nini sio ثم قال فالصحيح من العبادات ما برأت به الذمه وسقط به الطلب صحيح ketika ibadat ما برأت به الذمه ni ile ambayo dhima ya mtu inakuwa mbali dhima ya mtu inakuwa mbali wasakata bihi atalab na kule kutakikana kufanya tena kukaanguka kule kutakikana kufanya tena hiyo ibada kukaanguka hiyo ibada ndiyo itakayoitwa kuwa ni ibada sahihi hapa alivyosema maabari atbihi dhimma wa sakata bihi talab al ibada idha sakata bihi talab fahiya sahiha al ibada idha sakata bihi talab fahiya sahiha ibada kule kutakikana kufanya kutakapokuwa kumeanguka basi hiyo ibada ni sahihi lakini shekhe kasemaje ma bari'at bihi adhimma wa saqata bihi at-talab kwa nini liyufarrika baina al-fariida wan-nafl liyufarrika baina alfariidha wanafil ili kusudi atofautishi na kufarakanisha baina ya faradhi na sunna ما بدأت به الذمة ما بدأت به الذمة هذا في الواجب ما بدأت به الذمة هذا Suruati zima kuwa mbali na kutokuwa mashughula hii inakuwa katika wazi ikisha kuwa baria hii inakuwa katika nini katika wazi yani ah, mfano swala mtu akishaiswali ile swala katika hali ya sheria khalas zimmatu takunu baria ile swala akiiswali katika hali vile ambavyo sheria inavyotaka dhimma yake inakuwa ni baria na alivyosema wasaqata bihi talab hadha fil wajib wan-nafl hadha fil wajib wan-nafl wasaqata bihi الطلب هذا fil wajib wa nafi hii inakuwa katika wajib kadhalika inakuwa katika an-nafl mnakumbuka maana ya dhimma ah طيب والذمه هي والذمه هي وصف معنوي وصف معنوي يصير به الانسان اهلا لوجوبه اهلا لوجوب وصف معنوي يصير به الإنسان أهلا لوجوب أهلا لوجوب للحقوق أهلا لوجوب للحقوق ولزوم الواجبات ولزوم الواجبات وصف maanawi tunaosema dhimma ni وصف وكمعنى يسير به الانسان ان insan هو وصف huo wasifu لوجوب للحقوق ni mtu ambaye anastahili kuwajibikiwa na haki mbalimbali waluzumi liwajibat na kulazimikiwa na wajibat hiyo ndo dhima hiyo ndo adhima kwa tunaosema bari'at bihi dhimma ina maana kwamba wakati huo uh, huyu mtu anakuwa tayari ameshatekeleza yale ya wajibu kwake yeye thumma qala wasahihu min al-uqudi na sahihi katika al-uqud kalbai wan nikahi kama ilivyokuwa biashara na ndoa ma tarattabat atharuhu ala wujudihi katarattab al-milk ala aqd al-bay' mathalan ma tarattabat atharuhu ala wujudihi ni ile ambayo zimehakikika athari zake juu ya kuwepo kwake akdi ili iitwe kuwa ni sahihi ma tarattabat atharuhu ala wujudi ni ile akdi ambayo zimehakikika athari zake juu ya kuwepo kwake yani kuwepo hiyo akdi kataratub almilki ala akdi albay'i mathalan kama vile kuhakikika kumiliki katika uh, akdi ya kibiashara mfano kwa hiyo biashara kama tuliotangulia kusema kwamba athari zinazo patikana kwenye biashara ni kumiliki yule mwenye bidhaa kumiliki thamani na mwenye thamani kumiliki bidhaa kwa hiyo hizi athari zitakapokuwa zimepatikana خلاص hiyo biashara itakuwa ni sahihi thumma qala wala yakunu ash-shay'u sahihan إلا بتمام شروطه أكتب وأركانه وواجباته ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وأركانه وواجباته وانتفاء موانعه وانتفاء موانعه wala yakunu shay'un sahihan na hakiwi kitu sahihi illa bitamami shuruti isipokuwa kwa kutimia masharti yake wa arkanihi na nguzo zake wa arkanihi na nguzo zake wa wajibatihi na wajibu zake kama hicho kitu kina wajibati lazima masharti yatimie kadhalika nguzo zitimie kadhalika wajibati zitimie pamoja na hayo wantifai mawanihi na kuondoka vizuizi vyake wakati huo kitu ndio kinakuwa nini sahihi kwa hiyo siku zote tunaposema kitu fulani ni sahihi maana kwamba hicho kitu masharti yake yametimia nguzo zake zimetimia na kama hicho kitu kina wajibati wajibati zake zimefanyaje zimetimia na kadhalika vizuizi vimeondoka kitu kisha kwa hivyo ndo kinakuwa sahihi thumma qala mithalu dhalika fil ibadat mfano wa hayo katika ibada ومثال ذلك مثال ذلك في العبادات mfano wa hayo katika ibadat an ya'tiya bis-salati uktub al-mafrud an ya'tiya bis-salati al-mafruḍa في وقتها تامة شروطها وهي كم ها كم تسعة وهي تسعة اكتب تامة شروطها وهي تسعة واركانها وهي كم 14 وهي 14 وواجباتها وهي كم 8 mfano wa hayo katika ibada an yati bis-salah al-mafruḍa ailete swala ya faradhi aiswali swala ya faradhi fi waqtiha katika wakati wake tamatan shurutuha hali ya kuwa hiyo swala ni yenye kutimia masharti yake wa hiya tisa ambayo ni tisa wa arkanuha na nguzo zake hiya 14 nazo ni 14 wa wajibatuha hiya thamania na wajibati zake ambazo ni na akisha swali swala ya namna hiyo خلاص swala yake wakati ndio itakuwa nini sahihi lakini ikiwa ni mwanamke lazima amani iondoke asiwe kwenye hedhi wala nifasi ikisha kuwa hivyo swala tutaihukumu kuwa ni sahiha sawa طيب ثم قال ومثال ذلك في العقود na mfano wa hayo katika uqud ومثال ذلك في العقود na mfano wa hayo katika uqud katika mafungamano katika ittifaq ambayo inakuwa baina ya pande mbili أن يعقد بيعا تامة شروطه وهي كم سبع وهي سبع أن يعقد بيعا تامة شروطه وهي سبعة المعروفة afunge fungo cha kibiashara هل ya هيك hicho chenyewe kimetimia masharti yake ambayo ni saba almaarufu masharti ambayo ni maarufu tumesoma katika umdu tarikh kadhalika katika asl mukhtasarat ma intifai mawani'i pamoja na kuondoka vizuizi vyake ma intifai mawani'i pamoja na kuondoka vizuizi vyake vizuizi yani vile ambavyo vinaofanya biashara isiwe sahihi viondoke wakati huo hiyo biashara ndiyo itakapohukumiwa kuwa ni sahihi ثم قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة فإن فقد شرط من الشروط ikiwa litakosekana sharti moja katika masharti fa in fukira shartun min ash-shurut ikiwa limekosekana sharti moja katika masharti au wujida mani'un min almawani au kukawepo na kizuizi katika vizuizi imtanaat siha wakati huo usahihi unakuwa unajikataa usahihi unajikataa yani asiha inakuwa hamna kwa sharti mojawapo katika masharti ya swala likikosekana swala haifanyeje haisihi kadhalika sharti moja katika masharti ya biashara likikosekana biashara haisi kadhalika kukiwapo mani min almawani biashara hiyo haisi kama ilivyo katika swala kukiwapo mani min almawani swala inakuwa si yenye kusihi فجاء بامثله فقال مثال فقد الشرط في العباده ان يصلي بلا طهاره هبا اللي بسمع ان يصلي بلا طهاره اكتب مع القدره والعلم مع القدره والعلم مثال وكسكان شرط ketika ibadah مثال فقد الشرط في العباده مثال وكسكان شرط ketika ibadah ان يصلي بلا طهاره مع القدره والعلم pamoja na mtu kuwa na uwezo wa tahara kadhalika kuwa na elimu kama uwezo wa tahara anao na elimu anayo akaswali swala bila ya tahara swala yake inakuwa ni batili haiwi sahihi hapo alivyosema maal kudra wal ilmu kwa sababu kuna wakati mtu anaweza kuwa hayuko tohara na uwezo wa kupata tohara hana akaswali swala yake na swala yake ikawa sahihi si ndio ha ndio faqit eh, tahurai kama yule ambaye mwenye kukosa tohara mbili maji na udongo tunasema yusali ala hali anaswali kama alivyo wayaktasir ala ma yujzi bihi as-sala na anakuwa anakupika na kile ambacho swala yake inakuwa ni sahihi na kujuzu tumeshasoma hayo na tumeshapita ثم قال ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك اكتب ولا ولاية له عليه wa mithalu faqdi shart al aqdi na mfano wa kukosekana sharti katika akdi an yabia ma la yamlik kuuza asichokimiliki an yabia ma la yamlik kuuza asichokimiliki wala wilayata lahu alayhi na hana wilaya juu ya hicho kitu ana wilaya mfano hajapewa idhini ya kufanya hivyo kwa hiyo kitu sio cha kwake na wala hana utawala huo basi hiyo biashara itakuwa imepoteza sharti katika masharti ya biashara kwa hiyo itakuwa sio itakuwa sio nini itakuwa sio sahihi ثم قال ومثال وجود المانع ومثال وجود المانع في العباده ان يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي ومثال وجود المانع في العباده نمفان وكوepo kizuizi katika ibada ومثال وجود المانع في العباده نمفان وكوepo kizuizi katika ibada an yatatawwa binaflin mutlaqin ni yeye kuswali swala ya sunna isiyokuwa na kaidi fi wakati nahi katika wakati uliokatazwa kuswali sunna isiyokuwa na kaidi wala isiyokuwa na sababu katika wakati uliokatazwa kwa hiyo wakati uliokatazwa ni kizuizi cha swala ya sunna ambayo ni almutlaq wa mithalu wujudi almani fi aqdi na mfano wa kuwepo mane katika akdi مثال وجود المانع في العقد نمثله كويبو المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعه شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح ان يبيع من تلزمه الجمعه نيكوذا يله اللي ملزمه الجمعه ان يبيع من تلزمه الجمعه kuuza yule ambaye namlazimu ijumaa shay'an kitu hata kama kitu chenyewe ni cha kwake na masharti yale yote yakawepo lakini anauza hicho kitu baada nidai hathani baada ya adhana yake ya Ijumaa ya pili baada nidai hathani baada ya adhana ya Ijumaa ya ngapi ya pili اكتب من غير الضروره من غير الضروره bila ya dharura adhana ya pili imeshaadhiniwa adhana ya pili imeshaadhiniwa alafu anaendelea kufanya biashara hali ya kuwa mwenyewe ni wajibu kwenda kuswali swala ya Ijumaa ikishakuwa hivyo hiyo biashara inakuwa ni bahati haifi kwa sababu ya kuwepo mali anasema ala wajhi la yuba katika sura ambayo haijuz ala wajhi la yuba katika sura ambayo haijuz yeye kufanya hivyo hapo alivyosema baada ridai hasan min ghairi dharura ala wajhi la yuba liyakhruja man yajuzu ma liyakhruja ma yajuzu lidharura liyakhruja ma yajuzu lidharura ili itoke ile biashara ambayo inajuzu kwa dharura liyakhruja ma yajuzu lidharura ili itoke ile biashara ambayo inajuzu kwa dharura mfano mtu anaenda kuswali swala ya Ijumaa jua limekuwa kali mchanga umeshika moto haiwezekani kusujudu katika huo mchanga yani kuna miji ambayo jua linawaka sana kiasi ambacho hata kukanyaga haliyakuwa kupekupeku uwezi sikwambi kuweka paja lako la uso kwenye ule mchanga kenda pale msikiti umejaa jua ni kali ila yuko mwanamke pembeni yake anauza miswali tamam anauza miswali wakatoe tajuzi kununua mswala hata kama kumeadhiniwa adhana ya pili kwa ajili ya dharura hiyo kadhalika kama vile hana maji ya kutawadha na kumeshaadhiniwa adhana ya pili msikitini maji hamna hela yako yanayouzwa na bei ya kawaida kwa wakati huo itamlazimu kufanyaje kununua lakini kinyume na hivyo itakuwa yeye haifai kufanya biashara hali ya kuwa kumeshaadhiniwa adhana ya pili kwa ajili ya swala ya Ijumaa na hapa tunapata faida tunapata faida kwamba swala ya Ijumaa inakuwa na adhana mbili tofauti na wale wanaedai kwamba adhana mbili kwa ajili ya Ijumaa ni bid'a wamogopi mula wao subhanahu wa ta'ala tukamilishe tusimame ah